Dauri pova Dubaio. Nub scrapai domegoi, luxai hoteloi, amuso parcoi. Dubaio, je unua vido, ne estas conata al plei multai homoi, kiel medi cae climat protecta urbo. Sed nova quartalo montras, che la urbego tamen accentas tauri povetson. Cai tion je granda stilo. La enspesoi e nafto cae gaso estas por la unuigintai arabai emirlandoi la plei granda fonto de enspesoi. Cae compreneble, tiui energiai fontoi estas malavare utiligatai, gis nun ancau en la propra lando. Sed nun jam la registaro vetas pli cae pli pri protecto de medio cae climato gis la iaro 2015, lautio la energiae fontoi de Dubaio devenu el dauripovai fontoi. Tiel la urbo havos la plei malgrandan carbon dioxidan piet post signon en la mondo. En distanzo de dudec quin kilometroi de la centro de Dubaio situas dauripova urbo temas cetio pri nul energia proiecto de entrepreno pri nemove blagioi. Tiu ecologia setleo havas nuniam 2700 enlogiantoin, cae gi montras che Dubaio ancao capablas mastrumi protecton de climato, electron moveblezzon, cae intelligentan technologion ciu vivas en la dauripova urbo, tiu reducta sian carbon dioxidan piet post signon je almenau septec quin procentoi. Tion causas precipe noviga concepto pri dauripovezzo de la urbo, ciu havas areon de quin milionoi da quadratai metroi. En la unua faso de construado, ecte la jaro 2015, estis starigitai quincent vilaoi por loggiado, octec nau logg domoi, dec unu cresco domoi cun cupoloi, tridec mil tricent quadratai metroi da farmoi, cae unu como dec ses milionoi da areoi por officeioi, cae de tal comerceioi. En la dua faso de construado, temis pri la creado de specialai novigai construajoi. Al tio appartenas inter alies scienza museo, lerneio, moscheo, cae la hotelo Indigo, cio estos mastrumata je cent procentoi per sun energio, cae cio reciclas ciuin forgetajoin cae la rubacvon a parte medicon venae constru materialoi cae metodoi, cae energii efficae internajoi por la logeioi. Tio evoluigas la dauri povan urbon al ambizia, cae estontezo montra urtis volva proiecto. Iam la construado estis applicatai antau productitai mur paneloi por reducti la constru Crome, oni attentis pri usado de exclusive altvalorai cae tiel longe daurai constru materialoi. Cae oni aldone applicis pli cae pli da materialoi, kiel exemple gumeroi el malnovai pneuoi, cae lanternai mastoi el pret tavola ligno. Ciui domoi havas un celo in sur la tegmento, ciui prisorgas, cae dum vintro tutte ne ec estas costoi por electra curento. Tion causas la facto che la productado de electro el sun energio estas pli alta o la consumo de curento. Pro la equipado de la domoi per exclusive energie efficai apparatoi, la costoi por electro cae aquo reductigas je entute sestec procentoi compare al aliai mediconvenai construagioi de Dubaio. Al tio contribuas la forte isolitai muroi cae fenestroi, cun plurai tavoloi de vitro. Sun veloi cae ventoturoi aldone prisorgas che la malvastai stratoi bone ricevas ombron cae malvarmeton. La coro de la urbo estas la centra verdeo cun ludeioi, bassenoi, crescodomoi, cae aquo areioi por la enlogiantoi. Aparta attentindajo estas la dec quin mil quadratain metroin granda plazzo. castigas quin blocoin cun vendeioi, restauratioi, cafeioi, officeioi, cae logeioi, ciui estas lupreneblai sed pagi la vivon en tiu avana urbo rilate al dauri povezzo, oni unue devas ancao esti capabla. Ciu volas accetti domon, tiu devas sur tabligi almena unu milionon da usonai dolaroi. Mil octcent homoi jam faris tion, naucent vivas je lu prena baso. La urbo multe apresas la reducton de rubajoi, pro cio la enlogiantoi estas petatai, producti laueble mal multe daurubagioi. Por acceli tion, jam estas mal permessite usi unufoi usain plastagioin en la centro por visitantoi, en vendeiai centroi cae en administrai construagioi. En vendeiai centroi oni petas ciam usi stofain posioin, anstatau plastai sacetoi, por porti la acetajoin. Restoratioi crome ne vendas plastain botteloin. Kiu volas trinki ion sur voie, tiu povas servis in la aquo fontanoi, cae la muntitai aquo donaciloi, kiui anstattauas la aquo donaciloin por plastai botteloi. Automobiloi estas malpermisitai en plei multai quartaloi de la urbo cae tia la enlogiantoi parcuma sia in veturiloin exter la urbo, sub veturil havenoi. Por moveblezzo interne della dauripova urbo, ansta taue sorgas apud traditiae bicicloi, precipe electrae scuteroi, cae pedelecoi. Cae crome, la enlogiantoi povas survoi per intelligentai veturiloi, au per droscoi tiratai de cevaloi. Granda parco, cu du mil quincent arboi, contribuas al reducto de la malpurigio de la aero. La urbo complete reciclas cian rubacvon. Aput biciclai voioi, conducas ancau bio voio, quiu servas capti la pluv aquon, filtri cae preparigin, cae fine realdoni gin alla subgrunda aquo. En la dauri pova urbo existas ancau du artefaritae lagoi cun exclusive reciclita aquo. A parte accelata estas ancau la en urba agriculturo, dec unu biodomai crescodomoi, cun temperatur reguligitai biocupoloi, ebligas alla enlogiantoi mem cultivi fructoin cae legomoin. Por purigado oni utiligas en la dauripova urbo compreneble ne tradiziain purigiloin, set exclusive ecologiain, sen damagiae substanzoi. Por purigilo cun ozono, la enlogiantoi ne devas pagi. Crom tio, la climat protecta urbo disponigas multain eblezoin por pasigi libertempon, cae de tal comerceioi cae clarigai instituzioi estas servo pretai, tiel che vere oni ne devas resigni pri io ein. Por hundai parcoi, sporteioi, train studioi, musicae cae sportai eventoi, cursoi pri raidado cae giardenumado, cae multae pluae offertoi malaccelas en uigion. La contentezzo de la enlogiantoi staras en focuso. Tial ne estas mirinde, che la Dauripova urbo iam la duan foion ricevis la premion por esti la plei felicia comunumo.